Okay. Ang akong gustong baton karon mag-discuss ko sa ito ka strategy nga gihimo na kong formula ang saon nga maka conquer ta or maka withstand ta sa coronavirus uban pa mga sakit ug ubang mga trial sa atong life mga challenges dili lang coronavirus tanang klase nga mga challenges or difficulties mga threats no o mga danger sa atong life both physically o spiritually now ako na ni kayo na intensive mong discuss sa ubang mga video ba na kong discussion pero gusto na ko i-summarize ni kay aron mamubo ba na dali lang makasabot ang mga tao 7 point formula ni pito ka points o pito ka items ng atong i-focus para ligon tayo ng atong uh, ah, pagpanalipod no pag pag-protect sa atong kagalingon batok sa tanang klase nga traits no spiritual o physical una sugod so sa material ngadto sa spiritual ang last ang una sunlight or positive electricity coming from the sun electric charge nga positive gikan sa adlaw. Ikaduha, negative charge or negative electricity gikan sa earth. No, nagiginanglan nga dili nimo hapin na ng imong tiil o rubber kay aron dili si Jama pungan Kailangan barefooted ka, minimang tiniil ka, sama sa ating mga ninuno, sama sa mga nitibo. Ang tiniil ka, aron makalahos diretso ang energies ni Mother Earth agi sa imong tikod no saka ngadto sa imong spinal column mo diretso sa imong utok or ulo ngadto sa gland nga gitawag pineal gland adto makaabot ang positive electricity ni sun o kining negative electricity ni Mother Earth aron mahimong electricity kung doon na kaning klaseng electricity init imong lawas at least duha ka medyo sakit ang iyang ma conquer no una tungod kay init ni siya kay kurinti man masunog ang mga viruses so apil ang coronavirus o ang cancer kay ang kanser bitaw manag virusan sa ubang mga authorities so tanang klaseng viruses sunugon sa body electricity nimo nga create sa adlaw ug ni Mother Earth. So, mo number 2, no? Number 3, kinahanglan do na kay abunda nga fresh oxygen sa mulawas through deep breathing. Laom nga pag ginawa nimo aron makaabot gud ang oxygen ngadto sa kada cell nimo sa mulawas. Kay kung ang bakante nga space sa cell mapuno og oxygen lisod na kadyo pag chance sa mga sakit nga makasulod kay ang oxygen mismo matud ni Dr. Pauling power ni siya or kayo ni siya kayo ni siya nga mo patay po sa mga kagaw, mga viruses, mga bad bacteria o mga sakit. So, fresh oxygen. Ikaupat ang fresh water. Kinahanglan fresh water gikan sa spring kay walay lain nga source sa healing water kundi ang ang earth ang natural process sa earth pagama og tubig namo ng spring no so gyud sa mi pagama ni mother earth no or ni earth pagama ang spring water Uh, ako naman yung na-discuss sa uban nga video. Ako na lang i-shortly discuss or summarize o mauni. Ang ang tubig nga na evaporate masuyop sa adlaw na himong clouds mahimo siyang rainwater kung ato siya mahulog sa mga trees or forest sa siya sa arms and hands and fingers sa trees nga mao ang sanga mga twigs ug ang mga leaves. So dili siya mubagsak sa sa yuta no sa suwel so dili makanlat yang suwel dili niya ma makawat niya may rodid ang lugar kay gisaw man sa fruit, mga trees no mga fruit trees o mga forest trees now mura og mother ni siya nga nagbutang sa iyang anak sa crib or sa higaanan nga gihinay niya butang ang bata. So, kaning rain waters nga gisaw sa mga trays, ihinay pagbutang niya nga sa ground. Nawang kanindot ani kay kung daghang mga fruit trees o mga plants, ang yuta uh, humok nga ano kay singa lihok ang gamot at the same time daghan kayo na buhi nga mga uh, earthworms no Kay na may mga patay nga mga dahon kanon na sa earthworm. So daghan ka ang earthworm kasi ipon na sila buho-buho hantud nga murag foam na ang yuta. Murag foam na ang yuta. So siyempre nagkahulog sa tubig adto rad ang tubig mo tidlom, mo sink instead of mo dagan siya kanang mo flood siya. Adto ra mo kut mo sink in ang tubig. Now pag sink in sa tubig mo abot siya sa sunod nga layer next to the soil mao tong mineral layer ang maong rainwater i-filter sa i-filter saon ba sa laon sa mineral layer para makuha ang mga whatever ng mga toxic nga mga chemicals nga na nasagol kay sa hangin daghan naman mga aso mga toxic chemicals diha mo bitaw acid rain ako nga acid rain mahulog sa forest, mga matay po ang mga kahoy. So, kaning acid rain or rain nga na polluted na, ma-filter sa kanang ano pod no? Kanang mineral, mineral layer. Ma-filter ni siya. So, makuha, mahilimpyo ang tubig. Ang nakalami pa yun, ang kaduha nga butang nga nitabuan ni, pag na-filter na siya, ang tubig nga fresh oxygen ug hydrogen na, doon na sila power nga mo, mo extract og mineral gikan sa mineral layer no kanang rock mineral rock doon na sila power to extract nga dili maapil ang toxin so kung i-extract nila ang iron dili maapil ang toxin toxic toxic na property sa iron kung i-extract niya ang may, mangan, uh, ah, magnesium manganese or calcium or zinc or selenium makuha po ma ma-remove ang toxin dili madala sa mga minerals ang toxin so in other words water plus minerals na nakuha very pure or very safe mao na mo hagbong sa ilawom mula adto ka sa lawom tanawon nimo ang ceiling daghang kadtong mga droplets nga trillions billions of droplets nga siuhog ngadto sa langob katong uh, underground nga ah, cave, no? Katong underground nga ah, aquifer, underground nga ah, water reservoir. Nga mura po na siya og lake, mura po na og ocean sa laon. Uh, pwede siguro na nimo uh, sakit ako baro, uh, baruto. Tingin sa ka hawan o ka lapad. Kaya ilaw ba sa mga dagkong bukid, mga mountain range, ilaw man na tubig. Now, katong tubig na nga tino, filter to, number two, puno po sa mineral, meaning mineralize ya. So, meaning, katong klase ang water mo'y kinanglan na to. Muna yung kinanglan itong minerals nga limpyo kayo, safe kayo. Dili to minerals nga gimina nila, gidala nga to sa planta, chemical plant or factory, nga ang nahitabo, pa ang toxin or hilo nga atong mainom or makaon. So, dili na siya mao nga kanang klase nga mineral o paagi nga magkuha tag mineral nga atong kanon og rimnon kadtong paagi sa paggama sa tubig paggama sa spring water mo to'y sakto nga paagi o katupong paagi sa photosynthesis sa plant nga ang mineral i-detoxify pud sa sa photosynthesis i-detox sa sunlight nga naa sa photosynthesis So mao ning paagiha nga makuha ang ang mga tuksin sa mineral. So katong tubig nga na create na daghan kayo diha sa ilawom sa langog kanang itong tubig aquifer very fresh, very pure, very healing to siya, very helpful to siya, very wholesome to siya. Umoto'y mulabas as busay or tubod, no? Spring ba? Spring. So, mao nang klasehang tubig plus matod pa sa Ginoo sa iyang revelation na kung malam, maadlawan ni siya kung go sa sunlight muni katulo nga puwet nga mosamot kaadyo ka nutritional kayo ang ang tubig so mo to no first is ma-filter niya sunod ma-mineralize niya ikatulo ma enhance ang iyang pagka-powerful o ang iyang pagka-healing nga water kung maigo siya sa sunlight. So, muna nindot nga klase nga tubig ka ng spring yun. Natural din nga spring water. So, muna yung klase ang tubig nga itong ikinanglan. So, muna point number 4. Ang point number 5, simpre, organic fruits and vegetables. Kinanglan, we have to strive na makagawas kita sa chemical system aron ang atong makaon mga fruits ug vegetables nga organic chemical free gyud siya chemical free so number 5 ang number 6 spiritual aspect kaning bahin sa atong mind kinahanglan positive atong mind kinahanglan puno ni sa wisdom ni Christ kay kung mao ning klasihan nga mind ni mga strong kaadyo kanang iyang vibration kanang power sa thought nimo healing kayo na siya muhatag na nimo strong kayong uh, power kanang gitawag faith na the effect itself is healing. Uh, then coupled by number 7 katong positive feelings, positive emotion or positive heart, no? So ang 6 is regarding the mind, na puno nimo sa positive thoughts nga gitawag wisdom ug truth din ka duha mautong positive heart na punuonin mo sa positive emotion or feelings na manghatag mo strong feeling. So kaning duha magwork at the spiritual level, heart and mind. mo ni very powerful kadyo nga um, source sa imong pagka kublan, dili ka madutlan with whatever kinds of threats or danger or harms ma spiritual man or ma physical. So, kani mo'y basic, kani mo'y start kaning duha. Usa pa tong na-mention na nga first five. You have to start with the mind and heart. Kaya mao ni sa klase nga pundasyon nato to, aron ligon kita kaado, nga dili ka magtanong. gi mention ni Christ nga bisag scorpion or poisons, toxins, kung pa, pwede na nimo ma, ma, ma conquer Oh. So, mao ni siya 7 point nga formula nato kung maka-focus ta ni ang matabo to invulnerable ta, kublan ta, dili ta madatlan. Mo ni protection nga tubig ang land. Ang 7 point nga formula. Uh, very affordable ang mahal lang ani kining food or fruits and vegetables kung wa, ta, wa na ta ani o problema kining water nga gi-control na ron sa mga sa gobyerno nga gikuha na ng chemical, gibubuha ng chemical, chlorine and fluoride. O kini pong mga mineral water gitawag nila, pero dili tinuod nga good mineral. Harmful ni nga mineral, synthetic mineral ni. Gikan ni sa ilang planta. Minahan din to planta. Dili ni katong mineral nga gikuha sa water at pinagi sa natural water system sa Ginoo, kanang spring water ang resulta, o dili po ni mineral nga gikuha sa pinagi sa photosynthesis so akong uh, uh, i i panapos nga akong gisummarize ning pito ka point sa atong armor no physical and spiritual armor na to paghimo sa atong kakulingon nga kublan kublan sa tanang klase nga threats, illnesses, both physical and spiritual. Dili lang coronavirus, kundi tanan. Okay? God bless and namaste.